Pacelsim visu savus acis, savus sirds uz Jēzu un saskatam, ka viņš ir uzvarējis. Halleluja! Pacelsim viņa vārdu, pagodināsim viņa vārdu. Halleluja! Kungs Dievs, tas nav par mums, Kungs Dievs, tas ir par Tevi, Jēzu. Par Tavu uzvaru, Kungs Dievs. Tikai tāpēc mēs stāvam šeit svētīti, Dievs. Tikai tāpēc, ka Tu uzvarēji, Dievs. Halleluja, Dievs. Kungs, ieliec šo patiesību mūsu sirdīs. Par mani cīnās lielais Dievs, ne tikai un gaismas kāra pulkī. Sauc svēts, svēts, svēts, uzvarā ir mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, svēts Uzvarā ir mūsu Dievā. Svēts, svēts, svēts. Uzvarā ir mūsu Dievā. Svēts, svēts, svēts. Uzvarā ir mūsu Dievā. Tu esi Dievs. Tu mūsu tēvs, pamats drošs, stiprāk līns mūsu pils. Tevi slavējām, Tevi pielūdzām, jo Tev piedar viss gods varas spēks. Mēs saucam uz Tevi, akšķīsti mūs, kungs, lai esam mēs tīkami Tev. Mēs paceļam sirdis uz Tevi, ja, kungs, ar spēku, lai piepildi mūs. Tu, Dieva dāvs, Tu mūsu kungs savām asinīm atpircis mūs. Tevi slavējam, Tevi pielūdzam, jo Tev piedar viss gods varas spēks. Mēs saucam uz tevi, akšķīsti mūs kungs, lai esam mēs tīkami tev. Mēs paceļam sirdis uz tevi, kungs, ar spēku, lai piepildi mūs. Nāc svētais gars,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 ar spēku, lai piepildi mūs, ar spēku, lai piepildi mūs. Mēs saucam uz Tevi, ak šķīsti mūs, kungs, lai esam mēs tikami Tev. Mēs paceļam sirdis uz Tevi, ak, kungs, ar spēku, lai piepildi mūs. Mēs saucam uz Tevi, akšķīsti mūs, kungs, lai esam mēs tīkami Tev. Mēs paceļam sirdis uz Tevi, kungs, ar spēku, lai piepildi mūs debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr un ļauj, lai straume plūst, un ļauj, lai žēlastībā līst, un ļauj man tevi just. Tevi vēlos es, pasaulīgas vēlmes izslēpno. Debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr. Debes vārtus vaļā vēr debes vārtus vaļā vēr un ļauj, lai straumē plūst un ļauj, lai žēlastībā līst un ļauj man tevi tevi vēlos es. Pasaulīgas vēlmes izplēn prom. Viss, ko vēlos tevi pazīt vēl. Viss, ko vēlos tevi satikt šeit šobrīd. Viss, ko vēlos būt pie tevis just kā tu pieskaries. Viss, ko vēlos tevi pazīt vēl, viss, ko vēlos tevi sātīt šeit šobrīd, viss, ko vēlos būt pie tevi just kā tu pieskāries. Just kā tu pieskāries. Un ļauj, lai straume plūs. Un ļauj, lai žēlastībā un ļauj man tevi just. Tevi vēlos es, pasaulīgas vēlmes izplēn prom. Viss, ko vēlos tevi pazīt vēl, Viss, ko vēlos tevi sātīt šeit šobrīd, viss, ko vēlos būt pie tevis, kungs. Just kā tu pieskāries, just kā tu pieskāries, uz tevi sauc manas sirds pēc tavas žēlastībās, pēc klātbūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Uz tevi sauc manas sirds, pēc tava žēlastībās, pēc klātbūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai ņemsi mani sev līdz, vai mani vādīsi tu? Ja sirdī atvēru tev, vai drīkstu līdzī tev iet? Kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmē? Tu manā klīns, tu manā slāvā, Tu esi spēkā avots mans, kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs. Tu manā klīns, tu manā slāvā, Tu esi spēkā avots mans. Uz tevi sauc manas sirds, tas tavas žēlastības, pēc klātbūtnes tavas, kas pildās joprojām ilgojos es, sēko Tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai ņemsi mani sev līdz, vai mani vadīsi Tu, ja sirdī atvēru Tev, vai drīkstu līdzi Tev iet kas esmu es, ja nav tevis Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs. Tu manā klīns, tu manā slāvā, tu esi spēkā avots mans, kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmē. Tu manā klīns, tu manā slāvā, tu esi spēkā avots mans. Trešdienās mums ir bērnu vakar liepā. Un es viņiem mēdz uzdot šādu jautājumu. Ik pa brītiņam. Un es uzdošu jums šorīt, jums viņu arī. Vai tu gribi būt svētīts vai nolādēts? Padomā, malac, laba doma. Atļauj man tev vaicāt, vai tu gribi svētīts būt vai nolādēts? Drīkst atbildēt. Svētīts, svētīts. Kas atturās? <laughs> Ah, vēl viens jautājums, ko es uzdodu viņiem. Ah, vai tu gribi būt gudrs vai muļķis? Gudrs. Viņi man attā saka. O, oh, un pareizi jau dara. Bet es viņiem teicu, vai jūs zināt, ka svētībai mēdz būt nosacījumi? Tas jau iet, <laughs> tas jau iet pār ausī pār. Es teicu, tu nu pat pateici, ka tik, tu gribi būt gudrs un svētīts. Bet tu zini, ka tev jāpieliek drusku pulsi, lai tu tāds būtu. Nē, tālāk jau nesaprāt. Es saku, es jums nosaukšu trīs punktus, kas jums ir jāizdara Tagad tu saprati? Nē. Tu gribi būt svētīts vai nolādāts? Svētīts. Tu gribi darīt to, ko svētības prasības prasa? Nezinu. Ziniet, ir svētība, kas ir pār visiem cilvēkiem. Kad saule spīd laukā, nu, ja nav pārāk karsts, tā kopumā ir svētība vai lāsts? Svētība. Viņi spīd pār ticīgiem un neticīgiem, ja tikai pār ticīgajiem. Ja? Lietas, kad līst, izmirks tikai dievu bērni, jeb arī bezdievi. Okay? Jūs sapratāt? Tās abas divas ir svētības. Ja, tas ir no dieva, tās tā rakstīts rakstos. Bet ir kādas īpašas svētības, kuras ir paredzētas tiem, kas dievu bīstās un dievu klaus. Un šīs dienas, es tā domāju, viņš māri domāju, centos, kā viņam iedot sākumā dievkalpojumu nosaukumu. Un domāju, domāju, un tad bija tā, ar klausies. Ja? <laughs> Šīs dienas tādā vārda tēma, ko mēs, es gribētu ar jums kopā apskatīt, ir uh, dzirdēt un darīt, uh, sevi nemaldināt. Dzirdēt un darīt, sevi nemaldināt. Uh, ļaujiet man jums vaicāt, un es domāju, tas nav grūts uzdevums, ja es tev paprasīšu, cik no jums ir dzirdējuši pa viltus pravieša? Nu, lasījuši, dzirdējuši, ok. Cik no jums ir brīdināti kādreiz dzīvē par viltus praviešiem, vienalga no brāļa māsas, ja? vai ne, vai ne, vai ne? Cik no jums, uh, labi, jūs zināt, vilts praviešu uzdevums ir kāds? Novest mūs no tā kunga ceļa, vai ne? Vest uz elka kalpošanu, vai ne? Pielūgt citus dievus, vai ne? Kalpot citiem dieviem, zemoties citiem dieviem. Un reizēm ir tā, ka eh, mēs tik ļoti esam eh, nokoncentrējušies uz viltus praviešiem un antikristi, kāds mācītājs teica, ka mēs kļūstam par viņu reklāmas aģentiem, ja? Tik daudz par viņiem runā. Kā aizmirstam paši sevi? Viens no pievilšanas veidiem svētajos rakstos, kas ir minēts, ir sevis maldināšana. Jūs noteikti esat dzirdējuši par to. Un tāpēc tāda ļoti svarīga tēma ir ne tikai viltus praviešu, bet kā pašam nebūt par sevs maldinātāju. Un iesākumā izlasīsim Mateja evaņģēlī 7. nodaļu. Mateja evaņģēlī 7. nodaļu. Mateja evaņģēlī 7. nodaļu. Un lūdzu 24. līdz 27. pāns. Ok. Tāpēc stāv rakstīt šādu vārdu, ja? Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēls uz kliņas, kad stiprs lietus lija un straums nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruk, jo tas bija celts uz kliņas. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, Nu, veclaiku vārds pieņem pa muļķiem, kas savu namu cēlis uz smiltī, kāds stiprs lietas līja un straums nāca un vēja pūt un gāzās namam virsū, tad tas sabruk un posts bija liels. Dārgais brāl mās, tie ir Jēzus vistiešākā veidā vārdi, un atcerieties, es sākumā prasīju to pašu jautājumu, ko bērni, vai tu gribi būt gudrs vai muļķis? un es to prasu arī sev. Un tad pēc tās vienkāršās Jēzus vārdu loģikas sanāk tā. Ja es un tu gribam būt gudri, tad mums ir jādzird un jādara, vai ne? Savukārt, ja mēs dzirdam, bet nedaram, mēs tikai sevi piemānam. Principā kā es teicu, arī vēl vienā vietā, sludinot šo vēstu, es tagad varētu beigt un iet prom. Viss jau tā kā ir pateikt. Bet nu tomēr. Tā tad dzirdēt un darīt. Dzirdēt un darīt. Ir ļoti svarīgi darīt lietas, ko debes tēvs mums saka, bet viņas nevar darīt, ja mēs nedzirdam, ko viņš saka. Piekrītiet? <laughs> Vai ne? Nu nevar, nevar aiziet, teiksim, ja māte vai tēvs kādu sūt uz veikalu, no mums lieliem bērniem vai no maziem bērniem, bet ja bērns to nedzird, viņš jau nevar izpildīt to, ko tas vecāks ir teicis, pareizi. Kurluma dēļ vai, nu, vai nevērības dēļ, es nezinu, iemesli dažādi, taču tas ir ļoti vienkārši tāda loģika. Tātad, eh, lai varētu darīt debes tēva lietas, mums ir ļoti, ļoti eh, svarīga lieta, kā dzirdēt. Es zinu, ka es kāds reizes ar dažām līdzīgām lietām esmu dalījies kuldīgā, bet varbūt tu atceries, ka viens no pirmajiem eh, tādiem baušļiem, es nerunāju pa desmit baušļiem, bet kad Dievs vērsās pie Izraēla, bija šma Izraēla. Kad tu klausīdamies, klausies, un droši vien tā latviski precīzi un vienkārši iztulkojot, varētu pateikt, kad tu klausies ar abām ausēm. Jo, zini, kāpēc es tagad par to dzirdi runāšu? Tāpēc, ka tēma ir dzirdēt un darīt, sev nepievilkt. Bet ja nedzird, tad jau nevar tikt nemaz līdz tai darīšanai. Un uh, dzirdēt un darīt. Un, un latviski es tā domāju, eh, latviešu valodā ir tāds teiciens, ja? jūs jau zinat, pa vienu aus iekšā, pa otru ārā. Eh, klausās, tā, eh, otra lieta bija, klausās pa ausu galam. Ja? Viņš tā klausās pa ausu galam. Un parasti tas neapzīmē cītīgs klausītājs. Okay? Eh, es tā domāju, eh, labi Dievs, vai pietiek ar to, ka kāds dievkalpojumā ļoti cītīgi klausās un pieraksta. Jūs ziniet, kad es nācu pie tā kunga, eh, man mācītājs iemācīja, un tas bija uz turpmākajiem 11 gadiem, es uz dievkalpojumu vispār nerādījos bez bloknotu, pildspalvas, un parasti man bija arī dažādi krāsu markeri līdzā un bībeli. Bībeli man bija uh, piešvīkāta līdzīga manierē, jā, raiba, un ar datumiem un laikiem, un kad Dievs man to ir teicis, un kad es sajūtu īpaši, kad man kaut kas nokņūt, es pierakstīju pulksteni, laiku un datumu. Tātad tas kungs uz mani runājis. Eh, es biju cītīgs klausītājs. Tai brīdī. Bet es tā domāju, eh, vai ar to bija pietiekami. Tad jau viss tā nelaime ir atrisināt. Un tad eh, es atcerējos, ka Jēzus teica šādus vārdus. Pielūko, pielūko iet, ja pielūko, kā tu klausies. Un es tā domāju, nu kā? Un tad es nonācu pie sirds, ka sadzirdēt vajag sirdi. Ja bakal Tu sākumā sadzird ar ausī, pēc tam tas kaut kur aizķeras tavā prātā, apziņā, un tad, ja viņš tur ilgāk laiku viņam paveicās, un tu viņu tur notur, tā viņš iet uz sirdi lejā. Ir, tā ir, tas ir viens ceļš. Tas ir viens ceļš, man šķiet, ka parastais. Reizēm ir tā, ka sludina, un ka tas vārds tieši trāp tev no gara uz garu, tā ka bultiekša. Tas ir pavisam ātrs ceļš, slav Dievam, tad tik sargā savu uguns bultu. Ja? Ka tā, uh, ka iedegās tevi iekšā. Ļoti labi, slav Dievam, arī tā vārds trāp tev iekšā. Un tomēr eh, dzirdētais vārds, vai viņš ir trāpījis tev kā uguns bultu no svaidīt sludinātāju vai viņš ir atnācis ilgstoši pārdomu rezultātā, cītīgi domājot dienām un naktīm, līdz tu daboni, abi šie vārdi ir jāsargā. Viņi jāsargā savā sirdi. Un es paskatījos, pašķirstīju arī ik pa brīdim kādus pierakstus savējos tos 11 gadu laikā. Tur ir daudz klādes iekrājušās. Un es domāju, cik no tā es atceros. Cik no tā es turu savā acu priekšā. Un tas eh, eh, nu, nebija pārāk iepriecinošs skats. Okay? Tātad dzirdēt, pasargāt un darīt, lai sev nepievi. Eh, un, un saklausīt vajag līdz sirds dziļumiem. Kāpēc, kāpēc Dievs tā saka šādus vārdus? Dievs zina, kāds ir cilvēks. Amen? Cilvēks nevienmēr zina, kāds viņš ir, vai ne? <laughs> Nevēlt apustulis teica Timotejam šādas vārdas. Iedziļinies sevī un iedziļinies mācībā. Tā darīdams tu izglābs ir pats sevi, ir tos, kas tevī klausās. Redzi, ir cilvēki, kas saka, ir ļoti jārokās sevi iekšā, ir jādziļinās, jāsaprot, kā es strādāju. Ok, ar tā kunga palīdzību, jā. Un ir cilvēki, kas saka, ka ir jāiedziļinās tikai tā kunga vārdā. Arī labi. Bet vienu darot, nevajag atmest arī otru. Vajag darīt abus, lai saprast, kā labāk to vārdu uztver. Es, piemēram, es atceros kādreiz uh, uh, mācītais Samuels stāstīja tādu liecību, kad viņam bija kaut kur, ja nemaldos Indijā, kāds Nē, laikam tas bija kāds dievi vīrs, ko viņš citēja. Nu, vienalga. Uh, kas esot, uh, tad, kad citi tur ir uh, ga, nu, daudzījušies un sadraudzība bijusi, un tas visi drusciņi ievilcies, viņš esot atvadījies no visiem un pateicis, labvakar, es eju gulēt. Un tā, ka viņam prasīja, kāpēc to tik ātri dar, viņš teica, es no rīta gribu būt svaigs tam kungam ar svaigu uztveri, ar svaigu to. Tas ir viens no veidiem, kā cilvēks bija iedziļinoties sevī, saprats, ka ja viņš no rīta nogurs, ka ja viņš nav izgulējies, tu viņam var stāstīt ipa gauju, ipa daugavu, ipa kristāli jūru, viens pīpis. Saprot, pa ko es runāju? Elementāri. Es atceros vienreiz, uh, Es saēdos ābolus. E, es jums sākšu ar mazākiem piemēriem. Es saēdos ābolus un man bija jāiet uz dievkalpojumu. Kurš zina, kas ir āboli? <laughs> ne jau par augļiem, bet kurš zina, kas ir āboļi vēderā dievkalpojuma laikā? <laughs> es domāju, es uziešu pagājis. Es domāju, ar mani cauri. <laughs> Lūdziet par man dziedināšanu. Ja? Es, un man bija kauns celties, jo es tur sēdēju pirmajās rindās un kaut kā man vajadzēja izdzīvot. Ja? Un es teicu, nu es kaut ko par sevi zinu. Es nekad, nekad, nekad, nekad mūžā vairs nedīšu āboļus pirms dievkalpojumu vai sapulces. Un pēc pusgada es atkal sēdos <laughs> viņus, jā. Bet uh, tā ir lieta. Es neatceros ne pa ko, kas bijis prediķi. Bet es atceros, ka es gandrīz uzsprādu. Tu saproti, pa ko es runāju? Okay? Es atceros, eh, eh, nu patās es biju <laughs> divas nedēļas apakaļ, es biju uz vienu mesijānisko draudzi, brīnišķīgs, sabatā, sestdienā viņi. Kopā slavējām Dievu, klausījāmies, un tad sanāca pie kopēja galda, tur iededz svets, un tas galds bija brīnišķīgs, Un mācītājs gribēja kaut kādu ļoti svarīgu lietu pateikt. Un viņš sēž, sēž, un tur viena māsa, jau, <laughs> jau tāda krietnākos gados par mani, un čabinās ap to cepumu paku. <laughs> un, viņš, un viņš cenšas, cenšas, cenšas, un beigās, tu nenobīsties. Un viņš saka, viņš nosauc viņu vārdā, <laughs> uzbļauj viņai, klausies! Tu taču negribi zaudēt mūžīgo dzīvību vienu cepumu dēļ. Un viņa tā, oh, cepums, jā. Un <laughs> es viņu ritīgi sapratu. Redzi, tas ir akalā klausīšanos un uztver. Cilvēkam <laughs> mums, mums bija tāds joks viena, ar vienreiz ar vienu brāli. Mēs tubējām draudzē apustuļu darbus, trīs vai četrus mēnešus apustuļu darbus. Un tur bija tāda krietni māsa tāda, bet viņa, viņai, es nesmējos nekādā gadījumā pa viņu. Bet uh, vienreiz viņai sanāca tāds triks, kad pēc es nezinu, cik mēnešu studijām, pēc divu vai trīs, uh, viņa uzdeva tādu jautājumu no apustuļu darbiem bez mazvai, a kas ir Pāvils? <laughs> Saprotiet, par ko es runāju? Ja? Mēs studējam apustuļu darbus. Tur galvenais darbojušais persona ir Pāvils. Ja? Es atceros, man ir jautājums, tajā brīdī mācītājiem nošļuka plec, sāk kraustīties lūp. Ja? Un, mīļie, tāds ir cilvēks. Es, kad iepriekšējā reizē sludināju par uzmanīgu klausīšanos, ielauzās telpā maz puisītis ar tādu ritenīti saplīsuši. Kopš tā mirkļa auditorija bija zudusi. <laughs> Un viņš tā brīvi klinglang, <laughs> klinglang, un tur pa priekš ņemās. Un es domāju, vai man bļaut uz viņu kā tas brālis uz to cepumās, <laughs> nebūs labi. Un tad es pateicu tā, slāva Dievam par viņu. Uzskatāms piemērs, kā jūs iekritāt. Un tad, <laughs> jā, sāk smieties, es teicu, Paldies Tev, kungs, pateiksimies par viņu visu kopā un tad iesim atpakaļ. Ja? Un tad jau viņiem bija labāk uzmanība. Uh, ok, tas kungs jums runās, būs labi. Man nevajag neko vairāk pielikt. Tātad, uh, dzirdēt, sadzirdēt vajag ar sirdi. Atšķir lūdzu rakstvietiņu, Salamana pamācības 4, Ak, jā, es jums aizmirsu pateikt, kāpēc es to visu saku. <laughs> Piedodiet. Uh, atslābinieties uz mirkli, <clears throat> kamēr šķirat. Nu labi, at, atšķirsim salām un pamācības. Tas ir kaut kur pa vidu bībelē, tā teikt, brālis Mārtiņš Vidzinieks. Cits starp sirsnīgs veicien no viņa nam jums. Paldies, jā. Un es aizmirsu pateikt, kāpēc eh, tik svarīgi šo lietu bija satvert ticības sākumā, un ja gadījumā tas neizdevās ticības sākumā, tad tagad. Kāds ir saskaitījis, ka Bībelē ir apmēram 6000 apsolījumi. Viens brālis strīdējās un teica, ka astoņi. Es teicu, kurā koledžā tu esi gājis. Ja? Apmēram esot 6000 apsolījumi, kur Jēzu Kristu ir visi jā un Amen. Bet šie apsolījumi ir jāsadzird un jāsatver ar dzirdīgu sirdi. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāk par visiem labumiem kopā, centies to augstu cienīt, tad – tevi paaugstinās un iecels godā, ja vien tu to mīlestībā spiedīsi sev pie sirds, tā daļa greznos tavu galvu un izdaļos tev ar diženu vainagu. Atcerieties, es sākumā teicu, ka svētībām ir mēdz būt nosacījumi. Gudrības svētībai skaitam, cik ir nosacījumi kopā. Eh, tie nosacījumi slēpjās aiz vārdiņa ja Tātad, cik tur ir jā? Jo īsts gudrības sākums ir, skaitam, viens, ja un nolas, ja to labprāt klausās, numur divi, mīļāk par visiem labumiem kopā, numur trīs, bez jā, pirms, jā, pirms centies ieliec vārdiņu jā, ja tu centies, uh, tu augsti cienīt, tad, tad tā tev paaugstinās, ja? Un, un ceturtais, ja, ja vien tu to mīlestībā spiedīs sev pie sirds. Atcerieties, es nu pat teicu, uh, kad jācenšas ir sadzirdēt ar sirdi. Ja tu un es nesadzirdēsim to, ko Dievs saka ar sirdi, ar savu garu nesatvērsim, Mm, tam nebūs auglīgu seku. Ja? Un, un tad radīsies viena tāda problēma, ko es esmu ievērojis šajā laikmetā. Gan sevi, e, gan arī brāļos māsās atļaujiet teikt. E, šī problēma saucās, kad es zinu, es to esmu dzirdējis, es to esmu studējis, nestāst man, bet jēgas no tā nav. Ir tāda kā uzpūsta atziņa, bet nav auglība tā, tā atziņa. Tātad cilvēks ir tā, ka dzirdējis, bet viņš nav bijis sekmīgs darbībā. Un tās ir viena no tādām skarbākām pievilšanām, kas ļoti spiež uz lepnību cilvēkam. Tāpēc, ka ir grūti atzīt pēc desmit 15, 20 vai 5 vai pat pēc viena gada tai kungā, ka ir ļoti daudz laika iztērēts, vai ne? Galva ir tā kā 60 gadniekām, bet tā sirds ausis, nu, mēneši vai gadi, to katrs tai kungā var iztiesāt, ja? Un tur baigais konflikts sanāk starp iedomāto tēlu un reālo tēlu. Ok, ejam tālāk. Vēl viena rakstvieta, forši. Jēkab, daudz nebūs. Jēkaba, Jēkab pirmā nodaļa, Jēkab pirmā nodaļa, apstu Jēkab vēstuli, jā. Uh, 19 līdz 25 izlasīsim, jā? 19 līdz 25. Es zinu, ka es šo rakstu ritīgi esmu bijis kaut kur, bet man liekas, ka arī pie jums. Ziniet, mani mīļie brāļi, iekavās māsas, ja, kā es saku, parasti iekavās. Lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kāda ir pirmā prasība? Čakls klausīties, kūturs runāt, kūturs dusmoties. Apstāsimies uz mirkli 19. pantā. Ah, es pacelšu roku par sevi. Kādreiz mana lielākā problēma bija noklausīties cilvēku viņu nepārtraucot. Man nemitīgi sikt un daudzīja par to ar vārdiem un reizēm arī ar dūriem. <laughs> Tad, kad es aprecējos ar savu sievu, tas daudzītājs bija viņa. Nu kā, labā nozīme. Viņa necieta, ka es esmu tik nepā, nepieklājīgs, kad es nevaru uzklausīt cilvēku, man jau ir viņam ko teikt. Un to viņi man visu laiku tur audzināja mājās. Nu, ko tur darīt? Kūla, muļķi, kā saka, kā bija prasījis. Tad es laiku pagāja gadi. Starp citu, ja tu atpazīsti sevi manī vai mani sevi, nu kā tur sauc, ja? Jūsmo vai raud līdzā, ja? Okay. Uh, Kāds laiks, man pagāja ilgs laiks, kad es sāku uzklausīt cilvēks. Gadi. Tad, kad es to sasniedzu, es piespraudu sev pats virtuālo lielu ordeni, pat nenozīmī, un teicu, Paulu, viss, tu esi pilnība. Es atšķiru jēkabu, es redzu, ka tā ir pirmā prasība. <laughs> Kā jūs domājat, Es biju priecīgs, ja vīlies. Vīlies, vīlies. Tālāk es redzu, ir otra man li li lielākā problēma. Es esmu čakls runātājs. Es varu, kā teica mans tēvs, zemes tēvs, tu vāries, vīši, nevīši. Es teicu, savukārt man krusmā teica, mans teica, arī bija Pauls, viņa teica, ko tad tu, Paulīt, gribi? Āpils no Āpils. <laughs> Tālu nekrīt. Tālāk ir uzskaitīta man trešā lielākā problēma – kūturs, dusmoties. Ja es tev, tas tā ir iestālēts, jā? <laughs> ok, es domāju, ka negais. Man tie atmiņas ir pēc kurzemes lūkšanām. <laughs> tie, kas bija uz kurzemes lūkšanām, zin, kā viņas beidzās. Ok, bija pērkona negais un zibeņoja tur laukumā no visām četrām pusēm. Es tagad tā tāds zaķis <laughs> nezināju, uz kur puses skriet. <laughs> Un tad es stāvēju pie alumīnija grāpja un domāju, vai ir gudri viņu turēt vai nē. <laughs> okay. Ar jums viss šodien kārtībā, karstums dara savu. Man runa ar sāli, pipariem vai, vai cukuru. <laughs> jā, jā, mēs miegam palciet ātrāk, bet labi, jā, es jau teicu. Uh, tad tas kungs strādāja pie man rakstur. Čakls klausīties, kūturs runāt, kūtris dusmoties. Tad, kad es daudz maz apgrābstīju šīs trīs pakāpes, es esmu gatavs visam. <laughs> es atšķiru jēkabu, <laughs> viņš saka, tu vēl ir pirmā klasē. Es akai vīlies, domāju, tas ir skarps apustuls bijis, ja? Tālāk viņš saka, šitās, ziniet, kāpēc es lasu šito rakstvietu? Tad tāpēc, ja pirmos trīs posms nepaņēmis, mēs netiksim līdz lēnprātībā ietaistītam vārdam vispār. Tālāk, kad es esmu nokāries ar ordeņiem un eju parādē oktobrī, <laughs> ja katru jā. Tālāk viņš saka, ok, tu esi kaut ko tāpēc noliec visu netīrību un lielo ļaunprātību. <laughs> jā, es domāju, ka man jau viss ir kārtīgi. Viņš saka, tagad tu noliec netīrību un ļaunprātību, ļaundomāšanu, tā tu var sākt pretendēt, iedēstīt sev kaut ko, ka tev, ka tev vispār drīkst uzrunāt. Ja? Daudz nesaprot šitos vienkāršos piecas punktus. Es atļaušos teikt daudzi. Ja? Un zini, kas tad nonāk? Es zinu, es zinu, es zinu, es zinu, es esmu dzirdējis. Tu esi dzirdējis pausu galam, pa vienu iekšā, pa vienu ārā. Tu esi dzirdējis te, varbūt kaut kas ir te, bet vai tu esi dzirdējis, es ir? Vai sirdī ir nokritis? Tas ir tam kungam tā ļoti, ļoti svarīgi. Nu, tālāk viņš saka, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Būtu interesanti pastīties angļu tulkojumu, bet, nu, uh, jebkurā gadījumā vārds ir jāuzņem lēnprātīgi. Un tālāk 22. pāns Jākabā, bet, viņš jau turpina atkal šis skarbais apustuls, ja, bet esiet vārda darītāji, un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Redz, kas ir pa lieta. Jau tā ir grūti pirmos trīs punktus reizēm izpildīt. Cilvēkam, kam ir lēnprātīgāks raksturs, viņam ir vieglāk. Okay? Mēs esam dažādi. Tādam, eh, kā man bija, ļoti grūti. Es ir slinks klausītājs biju, čakls runātājs un čakls dusmpūts. Ja? Tie, kas ir citā noskaņojumā, raksturā viņiem ir vienkārši. Ja? Bet tik un tā. Bet viņš saka tā, vienalga kāds cilvēku tips tu esi, esi vārda darītājs. Nemaldini pats sevi. Un 23. viņš saka tā, jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, ja, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, akal vīri tie, ja, nevīžīgie Jo viņš sev aplūko 24. un aiziet un tūlīt. Jūs nebiedēja vārds tūlīt. Aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajās <laughs> vabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Es atceros, kad es noslēdzu šo tēmu. Mm. Vienā citā vietā es teicu tā, e, klausies, ko tas kungs uz tevi runā. Pieņem lūdzu izaicinājumu šitās nedēļas ietvaros un saklaus kaut ko, kur ir vajadzība vai kur ir vajadzīga darbība, vai draudzē, vai ģimenē, vai kur. Un es teicu, nebaidies, ka es nedomāju, ka tev tas kungs uzreiz liks plikam skriet uz Āfriku. Nu, varbūt, bet diez vai. Es teicu, sāca kaut kādām mazām lietiņām. Es teicu, varbūt tev ir jāpalīdz šepatās. Nu, tajā draudzītais rādīja. Varbūt tevi solis jāpārbīd. Tu vismaz paprast tam kungam. Varbūt tevi tas jādara un tas. Jo, vi, <laughs> nosludina viss, amen asars tik trūk. Tagad ir sadraudzības laiks. <laughs> Jāiet ēstā ar sajiet, viss sasēžās ap galdi. <laughs> šurp, turp, šurp, turp, šurp, turp. Es domāju, ot, tas gan ir sadzirdējis. <laughs> Nav jau brīnums, tas bija, kā saka, draudzes vadītājs tajā vietā. Es domāju, mēs nu pat runājam, ka vajag palīdzēt viens otram, ka vajag sadzirdēt, ka vajag saklausīt tas ir. Es teicu, Dievs, vai es slikti sludināju, vai es kaut kā nepareizi to pateicu. Es daru savu darbu, viss būs labi, ja? <clears throat> ok. Principā, dārgais brāli mās, es jau zinu, ka es esmu ļoti daudz ko pateicis. Uh, ļauj man, ļauj man, jā, ļauj man tev nolasīt to psalmu, kas ļoti daudziem patīk, pēdējās divas, 139. jūs jau zināt, tāds labs psalms ir, vai ne? Un tur, piemēram, 17. pantā ir rakstīts, cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, un cik liels ir to daudzums. Viens tāds sirsnīgs mājasdarbs, es ceru, ka no tā kunga es drīkstētu tev tādu vismaz iedrošināt, uzmundrināt, dabon pāris domas no tā kunga šajā nedēļā. Labi? Labi, jā? Ja? Jo Dāvidam viņas bija tik daudz, ka viņš nemācēja izskaitīt. Un man liekas, viņš bija izglītots cilvēks, kas varēja skaitīt vairāk pa desmit. Mums būs divas, trīs. Un, un 23. pantā tur arī rakstīts, pārbaud manak Dievs un izzin manu sirdi, izmeklē manu un izdibin skaidri manas domas. Okay? Redziet, ir divas domas, ir Dieva domas un ir manas domas un izdibina skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļaunu ceļu, tad man, man pa mūžības ceļu. Skaties, kas ir pa lietu. Jēkabs savā vēstulē ieteica, tad nu atmetiet visu ļaunprātību. Ļaunprātība ir ļaunas domas, vai ne? Ja e, labi ir reizēm divas, trīs domas ļauns ieskrien, bet ir jau ļauns domāšanas veids. Piemēram, tu uz mani ne tā paskatījies, ot Matīs šorīt kaut kā ne tā pastījās uz mani, ja? Nē, viņš skatījās labi, bet man izlikās, es tā uztvēju, ja? Un, nē, nu vajag brutālāk, piemēram. Gatis, ļaunais gatis, ja? <laughs> es parasti ņemu pa piemēriem pārbaudīts cilvēks, kas man iesitīs, bet mīlēs tālāk, ja? Ļaunais gads kaut kā man izdur, izdara. Kāda ir ļauna domāšana? Kā viņš man izdarīja, tā es viņam atdarīšu. Tā ir ļauna domāšana. Ir. Un ja cilvēks tā ir pieredz domāt, tu domā, viņš to redz sevi visu laiku. Neredz. Skaties. 36. psalms. 36. psalms. Desmitais pāns. Dāvids, caur, svētais gars caur Dāvidu saka tā, 36. psalms, 10. 10. pāns. Jo pie tevis ir dzīvības avots un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Es gribētu teikt, tikai tavā gaismā mēs redzam gaismu. Mums ir vajadzīga visiem Dievu gaismu, kas mūs apgaismo. Un Dāvids teica, tavs vārds ir gaismeklis uz maniem ceļiem, uz maniem domu ceļiem. Ziniet, domām arī ir ceļi, prātam ir savs iestaigāts tekas, un es pamanīju vienu tādu lietu. Es pamanīju kaut ko par savu prātu, pavisam nesen. Nu, es varbūt jau biju pamanījis lietu, nu tik traki neliktos ar mani. Mums ir jauns draudzes telpas eņģeļu kurs skan, jūs ejas <laughs> skanēs. Ja? Slavu Dievam, mums ir jaunas telpas. Un es trīs gadus biju braucis uz iepriekšējo draugu. Un tagad mēs braucam ar smago krausas busiņu nu, no vecās draudzītas vietas uz jauno. Un es sāku kasīt galvu. Pagā, tad tur ir tā vienmēs un tā, tas kā. Un es, <laughs> es gribu aizbraukt kā labāk un iznāk kā Vienmēr. Tagad pa man izsmējās viss, kas pazīst Liepāju un man. Un saka, <laughs> tur taču varēja braukt. Viens, divi, trīs. Aiz tur bija viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, divpadsmit pagriezienu <laughs> un stumdās uz priekšu un apakaļ, iemaldījies galīgi. Labi, viss man apskaidro, braucieni ir vairāki. Kā tu domā, kur es otrais braucu? <laughs> Pa 1, 2, 3? 1, 2, 3, 4, 5. Nē, nu, tā greizā taka, tā ieietās. Es trešo reizi, kā tu domā, kā es <laughs> Ja? Ceturto. Paldies Dievam, tagad es braucu normāli. Okay? Tu saproti, kas tas ir? Reizēm tās greizās takas baigā ātri ieminās. Labi, e, principā un īsumā tas no manas puses ir viss. Kungs jau droši vien, ka vairāk var dot. E, ļauj man tev iedrašanā. E, Jēzus teica tā, man ne? Pielūkojiet, kā jūs klausaties, lai jūs varat, man ne, saklausīt, saklausīt ar sirdi, dzirdēt ie ausi, ie prātu, ie sirdi, ie no sirds uz, ja? Tāpēc, ka no turienes rosās dzīvība. Un ja sirdī labas lietas svētīgas neiekritīs, tad dzīve arī nebūs. Ok? Labi, uh, lūksim Dievu. Uh, man ir tāds lūgums jums šodien. Uh, sadalieties lūdzu. Nu, nesadalieties, bet uh, ja varat, mm, sadalieties pa... Uh, Trīs, četri cilvēki. Ja? Pamet acis pa labi, pa kreis. Nekas traks nebūs. Vienkārši mēs noslēgsim ar kopēju lūkšanu, tikai pa lūkšanu aplīšanu. Un, eh, un tad aizlūksim pa kādām lietām. Es pateikšu, labi pa kādām. Sarnāts? Uzmanību gadījumu starts. Sākam, sākam eh, pulcēties. Jā. Es arī būšu vienā aplī. Jā, es arī būšu vienā aplī. trīs, četri, jā. Ja kāds jūtās pavisam nērt, var divi tur. Jā. Var divatā arī, ja jūs jūtaties, ka vajag divatā tur, jā. Ok. Gribat baigi smago testu? <laughs> Tūlīt smaidīs viss. Eh, kurš grib man pie sevis? Jūs, jūs uzķērāt, neviena roka neuzrāvās. <laughs> ok, tas ir joks. Es, es pieiešu pie kādiem. Jā, es pieiešu. Jā, es pieiešu. Visiem ir, uh, jums tur ir labi savā starpā? Ir, jā, super, paldies. Tu neesi vientuļ? <laughs> Jā, tev ir tur, jā, tur ir, ok. Uh, mīļa, uh, es pazemīgi lūdzu, aizlūdziet lūdzu par mani lai es pats varu dzīvot tajā, ko es jums sludināju. Labi, punkts viens. Uh, punkts divi, uh, aizlūdziet lūdzu viens par otru, lai mēs varam labi dzirdēt no tā kunga un dzīvot tajā. Sarunāts? Un trešā lieta, pieminiet tos, kas nav šodien jūsu starpā un aizlūdziet arī pa viņiem. Labi? Jo tas ir labi un tīkam mūsu Dievu priekšā. Amen? Ok. Laiks nav ierobežots, kad murdoņi apklusīs pavisam, tad es nākšu un āmen pateikšu. Labi? Um, tie, kas lūdz droši, vēl lūdzat, lūdzat, ja? Es jums nolasīšu pāris rakstvietas. Eh, ja. Tur stāv rakstīt tādu vārdu redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpt sirds dziļumos. Un tu māc man noslēpums izprast gudri, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī man no grēkiem ar īzapu, lai es top šķīsts, mazgā man, lai es top baltāks par sniegu. Ieklausies vēlreiz, redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Un vēl viena rakstvieta, kas lai tev iedrošina šodien, Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem. Vēro. Vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu? Amē. Amē. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu māc mums noslēpumos izprast gudrību. Un paldies, kad lai reizēm tikt pie noslēpuma ir jābūt uzcītīgam čaklam. Čaklam klausīties, slinkam runāt reizēm, slinkam dusmoties, bet paldies, kungs, ka tu mūs baro ar savu namu labumiem. Un patiešām pie Tevs mums ir dzīvība, prieks, miers, taisnība. Paldies par brāļiem māsām, kungs. Es Tev ļoti lūdzu, lai šo nedēļu, šo dienu, viņi īpaši Tavā žēlstībā var piestrādāt pie tām lietām, kas Tev ir tīkamāks. Paldies, kungs un pār visam, lai ir svētīts Tavs vārds un godāts mūsu vidu. Jēzus Tavā vārdā. Amen. Amen. Esiet svētīti.